you Romo Leo dikirimkan oleh Yam Hari. sapu yen arep duwe gawe utawa keperluan liyane padha golek dina becik arep ngrabekake anak nyunatake wiwit nandur pari ngepeki pari lan isih akeh liyane mesti wae padha mitrang karo Mbah Kromo pancen Mbah Kromo iku piyantune wasis opo sing ditakokake wong desa diwangsuli kanthi trep lan nyenengake ndadekake wong-wong ing desaku sengkut-sengkuyung oleh padha nyambut kami. Sopo sing ora padha percaya marang Mbah Kromo yen malam jembah Mbah Kromo lan adine Mbah Liyo ngiwer desa ngobong dupa mubeng karo komat kami maca mantra. Gemremeng swarane saka kaduan kaya tawon mubal golek panggonan. Wong desa mung delengake saka kaduan. Atine mongkok amarga priyayi kang dituwaake ana disane gelem paring donga marang wong desa kang ora ngerti donga Mbah Kromo pancen seneng tetulung sakumpama ana wong sing keserakat Mbah Kromo ora tegelan banjur wong mau diteri beras utawa jagung kanggo mangan saben dina menawa ana pawongan kang lagi lara cekat-ceket Mbah Kromo menehi jampi-jampi ben enggal waras tanpa diundang opo meneh yang dijalui ketimbangan masalah judul utawa arep garap sawah Mbah Kromo banjur nipil jagung kanggo petung api yen dijuduan kuwi kudu dino pasaran iki judune karo dino lan pasaran iki Yen arep wiwit tandur kudu dino pasaran iki wiwitane kidulitan lan sak panunggalane Kelendi koyo ngono kuwi ing desa Lestari. amarga gugon tuhan kang diwarisake saka luhur isih kalestarekake nganti dijogo temenan aja nganti ilang saka kabudayan monco Serajan kaya ngono wong ing desa gugon duwe agama kang dadi panutane rukun padha nindakake kewajiban agamane tanpa ana kang tukar padu Mbah Kromo kang dadi sesepuh disaku, uga ra meksa wong ing parang pradesan buku apa sing dikandhakake. Nanging amargombah kromo tanpa mekso, mulo pawangan ing disaku podo hormat marang bah kromo lan keluargani. kan grimis sericik-ricik yen wanci ngene iki wong-wong padha turu sore amarga wis kesel awake nyambut gawe sedina luput uga hawane adem dadake mripat kudu pengin turu kaya adat sab mbah krama lan adine mbah mubeng nyiwer desa metu komat kamit maca mantra Suara gemremeng lan ambune dupa ndadekake swasana mistis saindenging desa. Wong kang padha turu mamburan kaya ngipi yen Mbah Kromo. Wis jogo disane, mula ana sing tangi siji-siji yo. Ing atine mantep yen disane bakal aman ora ana durjana. Amarga wis ana sing gelem jagake disane, yo Mbah Kromo liyo. Wong-wong ing desa ku ngerti yen wanci panen padha menehi londong pangarep-arep marang Mbah Kromo kanthi ikhlas amarga dianggep yen Kromo wis kersa ngrumat bisa lan dadi panutane. Wengi iku ngameh-ngameh. Dumadaan Mbah Kromo karo musuh kandhane wong mati. Mbah apa isine? Sopo sing mati ora ana sing ngerti. kaya biasane Mbah Kromo nganggo bebet klambi surjan lan ing sirahe blangkonan bopong dupa disumet kemebul antuk tekan dindi gemremeng maca mantra karo komat kamit ing sakburine wong papat gotong rendo sajaya but banget mbuh sing digawa utawa sing mati ing jroning pendesa sakdurunge katon Dahlia karo manca mantra sirah montak mantuk mbah apa karepe wong sing ngerteni mung muni ngintik saka jero omah ora ana sing wani metu rasane miris mistis lan wediyen Mbah Rama duka kedadian ganjil mau padha disimpen ing dhewe tanpa ana kang wani ngandhak marang liyan kedadian mau makaping-aping dititeni yes yen wanci udan riwis-riwis wong-wong karang pradesan turu wit sore entah mesti mbah kromo sakwadya bolone nganakake tirakat nyiwur desa kanthi ngusung krendo utawa penduso. aneh sakwise ana ritual kaya ngono kuwi mesti ana pawongan kang kelangan raja kayane sing isih ana tegal utawa sawai kaya tatela pari sing wis arep dipanen utawa pametu Kabeh ora ana sing wani takon marang Mbah Kromo, wedi yen kualat mung padha dindhep ana ing ati. Mbah ilange mau dikrana dening Mbah Kromo lan wadya bolane utawa ilange mergo kajupuk dening wong liya kang tumindak culika. Wallahu a'lam. Iki cerita kanggo tim Jibah. satu kuntilanak itu tanda rekaman di demo kita. The best music and information.